Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što je dao da se okupimo ovdje u ovom mubarek mjestu, mubarek kući, Allahu ve djelje vala kući i ovolikom broju, a posebno me rabio je draga braća što ovdje vidim, da ne kažem puno, već da, da, da, ovaj, da kažem sve o mladinu. Ne bih došli dajte ako tebe izuzme ovo, ne ovo se. <laughs> Hvala, ja te vidim drugo ovdje, mašala omar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. to mi je posebno drago, jer ova vjera dini islam, draga braća, je upravo i opstala i uzdigla se zalogom, trudom omladine. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je oko sebe imao omladinu koja je uzdigla ovu, uzdigla ovu vjeru. Allah to je bio Moab ibn Zebel, Musab ibn Omeir, i ostali ashabi radijallahu anhu koji su Allahom voljom uzdigli Allahom žele vala, Allahom žele vala din. I zato mi se kako raduje kad vidim omladinu koja je prisutna i za koju se nadam inša Allahu ta'ala da će ponijeti bajrak ove vjere, da će ponijeti bajrak sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da će nastaviti da se bore za Allahom žele vala vjeru i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A zatim, draga braćo, Allahum poslani sallallahu alaihi wa sallame osvajanjem Mekke i obavljanjem posljednjeg hađa ili hađa tu vada, oprosom hađa održao je posebnu hudbu poznata kao eh, eh, eh, hudbu na hađa tu vada na oprosom hađu gdje je između ostalog rekao par stvari koje su jako bitne i koje su jako značajne. Ja se ne želim zadržati konkretno na tekste hudbe, već želim da uzmem jednu stvar iz ovog dijela iz riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koje su tako bitne i kako važne i da iz njih izvučemo, izvučemo pouku i poruku. Naime, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam draga braća rekao osvajanje Mekke i ulazku muslimana u Mekku Prva stvar koju je uradio, draga braće, na koju je postakao muslimane, jeste dokidanje bilo takvih veza sa džahilijetom. Dokidanje bilo takvih veza sa džahilijetom. Kako je osidati iz džahilije? To je sjećanje bilo kakvog zida, veza, spona koje čovjeka vežu za džahilije. To je uradio Allah poslani sallallahu alaihi wa sallame, onda kada je obznanio da je Allah žele vala zabranio kamatu. Pa kaže, kakva kamata, se ruči pod mojim nogama, nestaje pod mojim nogama. A prva kamata s kojom ćemo početi jeste kamata Abbas, dakle njegovi najbliži. Njegovi najbliži. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam neka dakle, draga braćo, dokida, dokida džahilije. U ovome je ibrat i povuka nama draga braćo da prihvatanjem Islama, prihvatanjem sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam trebamo prepiti svaku nijed i svaku stonu koja nas veže za džahilije. Jer nije prihvatanjem Islama, Žele smo okrenu sunata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, moramo biti svjesni da smo mi apsolutno potpuna druga ličnost. Nije više ona ista ličnost u džahilijetu i ličnost u islamu. Mora doći do korijenice promjene, do potpune promjene. Do potpune promjene od onog stanja, situacije u kojem je čovjek bio u džahilijetu i da se stanje u kojem se nakon toga našao, a to je stanje ili zama, življenje, okrilje Allahu a vjere i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, se mušnicima suprostavio u puno mesela, u puno paganskih običaja. Pa je tijek Mohamed ibn Abdel Wahab, <clears throat> rahimu Allahu ta'ala, napisao jedno posebno djelo Mesailu džahilije, التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين paganski običaji i paganske mesele u kojima se Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam suprostavio mušnicima. Pa je u tom svom dijelu koje je prevedeno na bosanskom spomenuo 128 mesela u kojima se Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam suprostavio mušnicima, mušnicima Mekke. Mi ćemo i Allahu ta'ala da govorimo samo o jednom mesele, jer svaka od ovih mesela, draga brato, zahtjeva poseban govor i zahtjeva posebno predavanje. Mi ćemo govoriti o jednom od ovih mesela, koja je možda u jednu ruku i tekako prisutna ovdje, na našim, na našim područjima, dakle na našim, kad sad na našim područjima ciljam na područje, dakle Balkana u celini, a možda i, a možda i šire. Govorit ćemo, rekao, samo o jednoj, samo jednoj meseli. Jer je jako bitno, zašto, draga brate Ulema, ahli sunnata wal jamaata govori ovim stvarima. O meselama jahilijeta, kojima se proslavio Allahom poslani sallallahu alaihi wa sallam. Zato ulema posebno govori, draga braćo, o ribdetu. Zato ulema posebno pojašnjava djela koja izvode čovjeka iz islama. Zato posebno pojašnjavaju djela koja čovjek može izgovoriti, uraditi svojim udovima i izaći iz vjere. Riječi koje čovjek može izgovoriti i izaći sa vama na vjere Ubjeđenja ili sumnja kojom čovjek izaći iz Allahove vjere? Sve ove stvari, draga braćo, o njima je ulema govorila detaljno. Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, draga braćo, nam pojašnjava. Pojašnjava zašto je to tako, pa kaže, govoriti o riječima uzvišenog, وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين I mi tako pojašnjavamo ajete, pojašnjavamo dokaze da bi put zlikovaca bio jasan, da bi put nevjernika bio, bio jasan. Pa kaži mu kajim rahim Allahu ta'ala, Allah jelda wa ala je put vjernika pojasnio detaljno. Put nevjernika pojasnio detaljno. Dijela prvi, kada vjernika pojasnio detaljno. Dijela drugi pojasnio detaljno. Završetak prvi pojasnio detaljno. Završetak drugi pojasnio detaljno. Sve što se veže za jednu i drugu skupinu, Allah subhanahu wa ta'ala je pojasnio detaljno. Pa zatim nakon toga kaže Muhajim, Pa su ljudi po pitanju ova dva puta koje je pojasnio Allah subhanahu wa ta'ala, ljudi se dijele na, dvije, na, na četiri skupine. Pa govori zakrno ovim skupinama pa kaže da je najbolja skupina od svih ovih skupina ona skupina koja je spoznala put šerra i put dobra. Skupina koja je spoznala put šerra, put kupra, put džan i lijeta, se kažemo spoznala, ne mislim bukvalno da čovjek treba da radi, ne mogu da spozna šerra kao što kaže pjesnik, poučio sam se šeru, ne zbog šera, nego da se sačuvam od njega. Jer onaj ko ne razlikuje dobro od šera, upasti u zlo, upasti u šer. Pa kaže da su najpotpuniji ljudi imana, oni koji su spoznali oba puta. I put šera detaljno, i put hajda detaljno, i put imana, i put kupra, i put širka, i put tevhida. I kaže, zato su ashabi radijallahu anhu bili ljudi najpotpunijeg imana. Zato su su spoznali oba puta detaljno bili su u džahilijetu, u nevjerstvu, kufru i širku i tako dalje. Jer su detaljno spoznali, dobro spoznali taj put. Pa im dati nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje svoju milost i sada poslanika sallallahu alaihi wa sallam te im poslani sallallahu alaihi wa sallam dolazi sa čistom objavom sa nurom, svjetlosti i tako dalje sa shabi spoznaju put istine, put hajra i nakon toga vidje koja, vidje koja je razlika između jednog i drugog puta te se tvrsto da se svi svrto uhvatite da se za, za istinu, za pravi, za pravi put. Zato su bili ljudi, kaže Muhaj, najpotpunije imana. I zato je Omer radijallahu anhu govorio, kone islama će se rušiti kada u islamu sada generacija koja nije spoznala, koja nije spoznala džahilije. Pa kaže na kraju Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala, jer onaj ko ne spozna put srra detaljno, može nakon određenog vremena da mu neki od tih puteva šera, da mu se pomuti, pa da pomisli da je to put hajra, da je to put dobra, da je to put imana, a u stvari to je put zablude. U stvari to je put zablude. Tako dakle, i Muhajim Rahimullahu sada, draga braća, nam odgovara i pojasnjava zašto je Allah želevala pojasnio put jednim detaljno, put šerra, zabude, kufra i širka detaljno i put imana, teuhida, hajra i nura detaljno. I zašto između ostalog rekao, dakle, pojasni nam je zašto je Uleman govorila o ovim stvarima, o meselama džahilijeta, o stvarima kupra i širka i tako dalje i tako dalje. Da pređemo dakle na temu o kojoj želimo govoriti, mesela koje je spomenuo Šeik Mohamed ibn Abdul Wahab, a to je, draga braćo, povođenje za većinom bez ikakvog razmišljanja. Povođenje za većinom bez ikakvog razmišljanja. Pa kaže Šeik Mohamed ibn Abdul Wahab, rahimu Allahu ta'ala, njihovo najveće pravilo jeste i zaslijepljeno s većinom. Da su oni zaslijepljeni s većinom. Njome dokazuju ispravnost određenog postupka, dok ni stavnost nečeg drugog dokazuju izvinnošću, malim brojem srđanika i tako dalje. Allahu poslani sallahu alaihi wa sallame došao je sa, sa suprotim od toga što Allah pojasnjava na, na mnogim mjestima u Kur'anu. Što pojasnjava na mnogim mjestima u Kur'anu. Dakle, rekao, vidim da u jednu ruku draga, dakle, ova mesela džahilije, da se pomutila određenem broju ljudi, pa je možda i upala u ovu stvar. Pa su počeli smjeriti većinu, bez uzimanja u obzi dokaze, šarijatske dokaze za Allahove tige i sunata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neki ljudi, određena skupina, čak možda uopće ne gleda u dokaze, ne gleda u šarijatske tekstove, već samo gleda u gomilu, gleda u masu, gleda u većinu. Pa ako većina bude s jedne strane, on se povodi za većinom. I ne gleda u dokaze, ako ta, do, ako ta većina već ima dokaze, iznosi svoje dokaze, on ne gleda u dokaze, već se povodi za većinom, zakvjetljene, tako reći šeik Mohamed ibn Lahab, većinom i ne gleda se dokaze, ne uzima u obzir šerijatske dokaze, što mu je inače obaveza i što inače Allah žele vala traži od njega i poslani sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže komentator, obilež je paganskog perioda jeste i da pagani dokazuju istinu većinom, dok manjinom dokazuju laž. Žele da kaže, ako je neko, ako je, ako je mala skupina ljudi na određenoj stvari, na određenom propisu i tako dalje, da je to dokaz neispravnosti. Dakle, nije, nije ispravno. Ono na čemu bude većina, to je kod njih istina. Dok ono na čemu bude manjina, to je kod njih laž. To je kod njih laž. Ovo je njihovo pravilo za raspoznavanje istine od lađi i ono je pogrešno. Jer uzvišeni žele vada kaže وَإِنْ تُتِعَ أَسْفَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُبِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَحْرُسُونَ Ako bi se ti pokoravao, ako bi se ti pokoravao kome? Većini. Ako bi se ti pokoravao većini oni koji žive na zemlji, oni bi se od Allahova puta odvratili. Oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. I oni samo neistinu govore. Allah žele vada nam ovdje ukazuje draga brato da hak nije sa većinom. Da je hak na, na, na, s druge strane da je hak dosta često sa manjinom. Sa onima koji su pojedinci sa demokracije vidjeti iz hadita Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže žele vada jes'elune ka'ani sa'ati ajana mursaha ila ahiril ajet حيث يقول جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كاجي جل وعلا govoriti o sudnjem danu, od smaku svijeta, kada će se biti, pa kaže, reći to zna jedino gospodar moj, on će, on će ga u njegovo vrijeme otkriti, a teža će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći, pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reći, to samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Ali većina ljudi ne zna. لقال جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين I mi kod većine njih nismo našli ahda, nismo našli da su ispunili, ispunili ugovor, obećanje koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala, da sam Allah, Allaha jalla wa'ala obožavati. Wa in wajadna ektarahum la fasiqin. I nismo našli, nismo vidjeli da su većina njih fasici, da su većina njih griješnici. Stoga pravilo nije većina ili manjina, nego dakle pravilo istina. Onaj ko bude na istini, pa makar bio i sam, on je u pravu i on zaslužuje da se slijedi. Onaj dakle, draga braću, koja bude na istini, pa makar bio i sam, on je u pravu i on zaslužuje da se slijedi. Pa makar bio i sam, on je džema. Čovjek koji je na istini, koji je na hapku, makar bio sam, draga braću, on je džemat. Džemat, da, draga brate, on je džemat. Zato ovo kažem, i ovo dosta često ponavljam. Ljudima se danas, draga brate, pomutilo ili je pak nejasno, nejasno ovaj pojam džemata, ovaj termin džemata, kada govorimo džemat, džemat, džemat. Nažalost, većina ljudi, pa nažalost, i veliki broj braće, pod ovim terminom, draga braćo, svata neku skupinu, neku zajednicu, neke ljude koji su na, na nečemu okupljeni. I to jeste tako, ali ako se uzme u obzir jezičko značenje ove riječi. Jer u jeziku, arabskom jeziku, kada kažemo džemaa, znači skupina. Da vidimo tu stotina šija koji su dokupili, dakle, oko nekog turbeta, oko nekog groba i sine kupre i šir, ispravno je zanim da kažemo da su oni džemaa, ali u kom znači i u kom smislu, u jezikom smislu, draga brata. Dakle, bilo koji ljudi, bilo par njih kada se okupi oko nečega, okupi se oko futbala, okupi se oko bilo čega, oni su jedan džemaa, ali oni su dakle džemaat samo draga braća u jezičkom smislu kada će postati džemaat i u šarijatskom smislu i u šarijatskoj terminologiji onda kada budu na onome na čemu je bio Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam i ashabi kada će postati džemaat u šarijatskom značenju i kada će postati džemaat koji nam je obaveza pridržavati se i koji nam nije dozvoljeno napuštati. I zato, Abdullah ibn Masud, draga brat, sela poslali, hvala Allahu djede vala, nam nisu ostavili mjesta draga brata da mi nagađamo, da pretpostavljamo, da lupamo, već su nam jasno pojasnili koje to džema koje se moramo predržavati. Pa kaže Abdullah ibn Masud, el džema ma vataka al haqqa wa in kunta wahde. Džema je onaj ko se poklapa sa istinom, sa istinom, pa makar je bio sam, makar je bio sam, on je džema, Pa pitaju Abdullaha ibn Mubareka, ko je žena? Pa kaže Ebu Bekri i Omer. Navodi samo dvojici ljudi, kaže oni su žena. Zato? Zato što su na istini. Kažu, o Abduba, Ebu Bekri i Omer su preselili. Ko je žena? Kaže, fulan i fulan, nabraje neke druge. Pa mu kažu i taj i taj čovjek su preselili. Ko je žena? Pa kaže, žena je Ebu Hamza Esukteri. Rahimu Allahu ta'ala. Navodi jednog čovjeka kao džema. Zašto? Zato što je taj čovjek draga braća na istini. Zato što je taj čovjek na, na istini. I kad god bude takvi ljudi, pa makar, kao što vidio sam zemlji primjera, makar se radilo jednom čovjeku koji slijedi sunet Allahu poslanika, prije svega Allahom u sigu, i sunet Allahu poslanika, sallallahu alim wa sallame, rekao takav čovjek, draga braće, je džemat i trebamo se držati takvog čovjeka, pa makar on bio sam, A s druge strane, makar imali gomilu ljudi, makar imali neku određenu zajednicu, ali zajednicu koja nije na onome na čemu je bio Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam. Već zajednica koja je, koja čini novotarije, zajednicu novotara. Takva zajednica, draga brate, je samo džemaat u jezičkom smislu. Takva zajednica jeste samo džemaat u jezičkom smislu, a ne u šarijatskom dakle smislu. I zato ostavljanje preko stavka, da se ostavi takav džemaat, taj novotarski džemat, ta novotarska zajednica, i da se čovjek priključi džematu koji je u stvarnom smislu, u, u istarijačnom smislu džemat, to ne znači, draga braćo, skijepanje džemata, već znači pristupanje džemata. Jer ti pristupaš onome koji je na onome na čemu je bio Allahom poslani sallallahu alaihi wa sallame i ashabi. I zato nemoj uvom tuzimati u obzir to ko ostavljaš, navodim primjer, samo sto ljudi s jedne strane koji su na novotarijama, koji nisu nadamo na čemu bio Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam i možda s druge strane pričučuje s nekoj maloj skupini ljudi, ali su na on, oni na onome na čemu bio Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam. Rekao draga brato, ovdje ležite kako veliki problem. Ogroman problem. A to je da ljudi, kada se žele uspostaviti, kada se žele uspostaviti džema, kada se žele uspostaviti ahli sunnetski mezi, kada se žele uspostaviti ahli sunnetski hudga, draga brato, Kada se voli odvojiti od novotara i postaviti ali sunanski džemat, vidite određene ljude kako govori, sjepate džemat, rasulate džemat i tako dalje i tako dalje. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam, draga braće, rasura u džemat. Jeste, ali jezički džemat, džemat koji je bio samo u jezičkom smislu džemat, skupina, jer su kurejke bili džemat, bio je džemat, draga braće, bile su skupina, okupljena oko čega, oko bogaranja kipova i tako dalje. Pa su govorili, da nisu govorili da Allah poslanik, da on razvaja oca od sina. Da razvaja ženu od muža. Konti od konti, rođaka od rođaka i tako dalje. Da, ali ovdje Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, razvaja samo da se žema koji je u jezikom svijetu žema, žemaat i uspostavlja svoj žemaat, žema da se ehli sunne ili žemaat. To je ono što Zaga Vrata od nas traži. I takvog se džemata trebamo držati. Pa makar broj pristalica takvog džemata bio mali. Makar, sa više, rekao, da makar bio jedan čovjek, trebamo se držati to čovjeka dok god je ona istini, dok god slijedi sunat Allahova poslanika sallallahu alihi wa sallame, jer dakle, dokaz nije u većini i ne znači ako je većina, na nekem drugom da je da ta istina, da je istina sa njima, jer vidjeli smo iz prethodnih ajeta da većina nije dokaz. Pa kaže dalje, onaj da dakle koji bude na istini pa makar bio i sam, on je u pravu i on zaslužuje da se slijedi. Dok ukoliko većina bude na laži, obavaze je da se odbaci, ovaj kako kaže komentator, da se odbaci i da se ne obmane njom. Dakle, povuka je kaže u istini, zbog toga islamski učenjaci kažu Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaju samo po istini. Dakle, Lema, draga braća, je govorila, poznaj istinu, poznaće svijene nosioće. Ovo je jako bitno, draga braća. Ne možete da istinu spoznaje kroz ljude, jer ljudi su tako na istini, tako skrenu sa nje. Čak su na pravom putu, čak, čak skrenu pravog puta. Već spoznaj istinu. I onda kada spoznaš istinu, onda će ti biti jasno ko je nosio istine a ne mogu dakle na istinu pozna putem ljudi. Pa onda dok je taj čovjek na istini, ti ga slijediš. I to je dobro, u redu je, ali kada je problem, nastupa problem onda i kada taj čovjek krene s istine, kada možda ode u zabudu, kada pogriješi, ti ga i dalje slijediš u njegovoj greši. To je dakle problem. Sada nastupa, sada nastupa problem. Zato, zato što ti po znacima navoda obožavaš ime, ti si obožavao ime, ti se pobudi za imeno, ti se ne pobudi za, ne pobudi za istinu. Sve vrame vrata je potra bi Allah manu rekao kada se tebe Allah poslani sallallahu alihi wa sallam. Iza sa ashabima je rekao Omeru koji se bio nalutio, sjedi o Omeru. Pa kaže mu vrata bi Allah manu, o ljudi, ko je obozavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed sallallahu alihi wa sallam preselio. Ko je obozavao poslanika, ko je obožavao poslanika, poslanik je preselio. Ali ko je obožavao Allaha i žele vala, neka zna da je Allah živ, da je Allah vječan i da Allah i žele vala neće umrijeti. Dakle, isti je sudje draga bačan sa ljudima. Nemoj obožavati ime i nemoj slijediti slijepo određenu osobu. Pa onda i kad ona skrene s pravog puta i kada ode u zabludu, ti se pobudiš, ti se pobudiš za njim. Ne obožavaj ime, već da se slijedi istinu, poznaj istinu i kruži sa istinom gdje god ona bude, gdje god se nađe. Gdje god bude istina, ti kruži da te kruži za njom, idi za njom, povodi se za istinom. A nemoj se povoditi za ljudima, posebno ako se radi o živim ljudima, o ljudima koji su uvijek živi. Jer živ čovjek, kao što kaže Abdullah ibn Masoud, kaže prije svega, nemoj se za svoju vjeru prepuštati ljudima, nemoj slijepo slijediti ljude. Jer živ nisi siguran kitne za njega, nisi siguran da te neće preobraziti nisi siguran da neće skrenut pravo puta. Jer mi smo jučer spominjali da su braći u Manglaju, da je i za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam bilo ljudi draga braćo, da je bilo čovjek koji je vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sjedio kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ne samo to, bio pisar objave draga braćo. Ali se zati našom duga otmetimo draga braćo. A ja zem bilahi ta'ala, Allah sačuva. Odmetimo se i prihvatio kršćanstvo. Zamislim da da brate ovo u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio pita robija da da da brate, bio pita Allahu i dela vala riječi, šta to znači da da brate? Pita Allahu i dela vala riječi. Ali pored toga čovjek otišao u zabludu. Odmetnuo se, pitna, iskušan, te je prihvatio kršćanstvo. Pa je nas od toga preselio, te su ga zakopali, pa je zemlja izbacila njegovo tijelo, pa su pomislili da, da, da se to radio poslani sallallahu alaihi wa sallam i ashabi i zlode prema njemu pa mu je malo dublje iskopate rupu pa ga ponovo ukopate pa ga zemlja ponovo izbaci pa i po treći put ga ukopate pa ga zemlja ponovo izbaci pa su vidjeli da to nije dijelo i postupak poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ashaba pa su samo nabacali na njega kamenje i ostavili ga u takvom stanju Ovo se dešavalo, draga braća, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa kakav je te slučaj danas? Kakav je te slučaj danas? I zato kaže Abdullah ibn Masud, nemoj se povoditi, nemoj svoju vjeru prepuštati ljudima, nemoj svije posljediti ljude, jer vi nisi siguran kitne, nisi siguran da te neće preokrenuti, nisi siguran da neće otići u zabudu. Ako želiš nekoga slijediti, onda slijedi one koji su preselili, oni koji su mrtvi. Jer za njih nema pitne, jel ne? Oni su preselili i za njih ide nema, Nema fitne u smislu, ne postoji više mogućnost da se on preokrene sa istine u zadnju i tako dalje. Ne, on je preselio, otišao s ovome gospodaru i završio s ovim dunjalukom. Dakle, ako te želiš ugledati na nekoga, onda se ugledaj, onda se povodi za onim koji su, dakle, preselili. A što se tiče živost, nisi siguran da se fitne za njega. Dok god ne preseli, nisi siguran, dakle, nisi siguran za, nisi siguran za njega. Pa kaže dalje, i obaveza je slijediti onoga koji bude na istini. Uzvišeni Allah je žele vala ukazivanjima o narodima obavijestio je da ponekad manjina biva na istini. Ka, pa kaže žele vala حتى إذا جاء أمرنا وطارت وطارت النور كل كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن, ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اذا kad je zapovjed naša i voda s površine zemlje pokuljala. Mi smo rekli ukrtaj u lađu od svake životinske vrste po jedan par i sela svoju osim oni o kojima je bilo govora i vjernike. A malo je bilo oni koji su s njim vjerovali. Oma amena mahu illa khalid. A malo je da dakle to bilo oni koji su povjerovali Nuhu alaihi salam. Pored toga se pozivao to viški broj godina. Malo njih se odazvalo Nuhu alaihi salam. Ali da li je to značilo da je hak istina sa većinom? Zato što je njihov broj ogroman? Ne. Zato je hak istina bio sa manjinom. Zašto? Zato što su oni bili zato dakle, na istini na vaki na objeli. U hadisu također kaže, se spominje, kako su vjerovjesnici njihovi narodi predvoteni vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa on kaže da je vidio vjerovjesnika i s njim skupinu. Sam se traga, brate, vjerovjesnika, sam njim sam jedna skupina. Vjerovjesnika i s njim jednom i dva čovjeka. La havla u la kuva se ila bila. Vjerovjesnik, ali sam njim sam jedan ili dva čovjeka. I vjerovjesnika bez i jednog sredbenika. Zamislite se, vjerovjesnika, dolazi vjerovjesnik na sudnjem danu, bez i jednog sredbenika, nikomu se nije odazvao. Tako, da pouka nije u brojnosti sredbenika nekog pravda i mišljenja, već je pouka u istini i laži. Već je pouka u istini i laži. Ono što je istina, pa makar se toga pridržavalo malo ljudi, ili čak nikoga ne slijedio, sve dok je istina treba se toga pridržavati jer je u tome, pa Allah nikada ne može pod pomoći većina ljudi, a laž nikada ne može pod pomoći većina ljudi. Ovo je pravilo koje musliman mora uvijek imati na umu. Mora uvijek imati na umu. Dakle, da se ne povodi za većinom, već da se povodi za dokazima i za Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da pripada istinu, malo to ona dolazi da draga braća. Tako nas uči islam, tako nas uči Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da prihvatimo istinu po pa makar iz ostalog nevjernika. Jer vi znate da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam prihvatio istinu od najgore stvorenja. Od iblisa la nasullahi alaihi. Da, od njega draga brato. Kada Ebu Hurire čuvao je Bejtul Mal, znate mu je Iblis tri puta dolazi u ljudskom obliku. Pa ga treći put hvata Ebu Hurire i kaže, vodim za Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa se on istrigava i traži od njega da ga pusti, a za uzvrat poučit će ga među mu se će mu koristiti. Pa se Ebu Hureyre složi. Te mu on kaže, iđi iz rana Kulahi Alehi. Svaki je noći prije spavanja prouči ajetul kursi, neće ti nastaviti šeitan sve dok ne ostane. Pa da Ebu Hureyre pušta i dolazi po kaniku sallallahu alihi vseleme i obavještava gleda što mu je rekao. A Ebu Hureyre nije znao da se razvoj o iđi iz rana Kulahi Alehi. I obavještava poslanika sallallahu alihi vseleme. Pa mu poslanik sallallahu alihi vseleme kaže, znaš li s kim ti razgovaraš? To je, kaže, Iblis, Pa mu kaže poslani sallallahu alaihi wa sallam prije toga sadaka će wa huve će zub. Istinu ti je rekao, a on je lažan. Istinu ti je rekao. Ovo što ti je rekao, da kada prođeš ađu kur ti, neće se zaprima, neće se dotaknuti šeitan, neće se približiti šeitan sve da se ostaneš, istinu ti je rekao, ali on je lažan. On i dalje ostaje lažo, to što je ovdje izgovorio istinu, ne mijenja da se, ne mijenja stanje. Jer Allah žele vada da, pa neka dakle i lažo i neistren izgovori, izgovori dakle istinu. A ponekad i pogreš učenja, pogreš dakle i onaj koji je dakle mudar i koji je pametan. Toga, draga braćo, kada dolazi istina, ona se prihvata, malo kogu ona došla. I kada dolazi neistina batin, ona se odbija, draga braćo. Ona se odbija, malo kogu ona došla. Nakon došla od šeful islama, Maka došla od učenjaka, ona se dakle odbija. Normalno, kada dolazi od učenjaka, ona se dakle odbija na najljepši mogući način. Kao što kaže mu Qajim Rahimullahu Ta'ala, kada je u jednoj stvari ugovaro imamu Hereliju pa kaže imam je nama drag, ali je istina nama draža od njega. Dakle, najljepši mogući, na najljepši mogući način. Kaže dalje, ovo je pravilo koje musliman mora uvijek imati na umu. Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je rekao Islam je počeo kao gari, kao sudan, kao stran, sad na pojedincima. I vratit će se opet u tom stanju burbetluka. Vratit će opet će biti sudan, stran, vratit će se na pojedince kao što je i počeo. Kao što je dakle i počeo. To će se kaže dogoditi, komentator kaže, to će se dogoditi onda kada se uvećaju zlo, smutnje i zablude i na istini ostanu samo pojedinci. I kada na istini ostanu samo pojedinci, odabranici iz familija. Smatrate se čudacima u ljudskoj zajednici, a poslani sallallahu alaihi wa sallam je poslan u vremenu kada se svijet guši u nevjerstvu i zabudama. Pozivaju ljuda pa su mu se odazvali jedan ili dva čovjeka, sve dok se njihov broj nije umnogo stručio. Kurejšije, arapski polotok i cijeli svijet gušio se u zabudama, a poslani sallallahu alaihi wa sallam je sam pozivao ljude i svi oni koji su mu se odazvali predstavljali su manjinu u odnosu na ostali u odnosu na ostali dakle u odnosu na ostali svijet i zato Sodno hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem draga braćo ne treba se čovjek čuditi što danas ponovo islam vraća na pojedinci rahmetullahi ve jamaa draga braćo su uvijek u gurdati su uvijek u gurbetu. Prije svega u gurbetu u cijelini što se nalaze u okruženju nevjernika, kjapira, murtezika, murteza, osadnika, domama, vjere i tako dalje. Pa sad nakon toga oni garibi, draga braćo, u okrinu islama, u okrinu muslimana, oni su ponovno, ponovno garibi. Tako, zato što zabludile frakcije, zato što sekte, zato što novotari opet na njih gledaju kao tudne ljude, kao trajnice, kao garibe. Pa to oni ponovo među muslimanima, ponovno su dakle, ponovo su garibi, ponovo su garibi. Dakle, gurbetlo na, na svaku stranu, svako da se pogled, u svakom pogledu, ehlu sunama džema žive, dakle, u gurbetluku. Zato Allah se smilovao Ebu Ayyubu, Sihijanu, Sihijanu, eh, Rahmi Allahu Ta'ala, kada kaže još u tom vremenu, draga vreto, kada čuješ za sedbenika ehlu sunama džema, da u tom i tom mjestu ima ehlu sunama džema, kaže po salami da. Jer zaista je njihov broj malo. Njihov broj mali. Jer zaista je njihov broj, broj Ahle Sunatova džemata mali. A polo kaže, draga braćo, u onim prvim vremenima, da je broj Ahle Sunatova džemata mali, kada mi kažemo u ovom našem vremenu. Zato isto mi rekao Ibnu Qajib Rahimullahu Ta'ala, kada je spomenuo da šetan prilazi čovjeku, pa pomiri se njegovu dušu, pa kaže vidi, ako njegova duša treni sa pretjerivanju, on ga gura u vode pretjerivanje ako njegova duša, ako streni po pucanju, onda ga on gura u vode po pucanju. Pa na kraju kaže mu Kajim Rahimullahu ta'ala, a malo je oni, kalinom vidim kaže, malo je oni koji su ustrani na pravom putu između oni koji pretjeruju i između oni koji između oni dakle, koji popuštaju. Dakle kaže, pouka nije u brojnosti, već je pouka u ispravnosti i postizanju istine. Naravno, Ako bi većina bila na istini, to bi bilo dobro. Ali Allahom sunne da većina bude na neistini. Allahom sunne jeste da većina ljudi uglavnom bude na neistini. Jer kaže Jelle wa ala, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ A većina ljudi, ma koliko ti želio, ma koliko ti želio, neće biti vjernici, neće biti mu'mini. Kaže na početku ta većina ljudi, Makoliko se ti trudio, makoliko ti želio, oni zato neće biti vjernici, kaže žele vala, wa in kutije ekstara man fil ardi, ubiluke an sabili Ako bi se ti da se pokoravao, da ti oni koji žive na zemlji, oni bi se od Allahova puta odvratili. Oni bi se od Allahova puta odvratili. I kaže žele vala, wa kalilu mina ibadija šekur. A malo je drugova moji koji mene, koji meni da se zahvaljuju. Toga, draga braćo, mjerilo istine nije većina. Mjerimo istina, nije većina. I zato, i se tako je drago, braćo, žalosno, kada danas kujemo od određenih ljudi, od određenih pojedinaca, kako ovu davu, davu Ahletunata u Ađemata, žele okarakterisati neispravno, onda, kada draga braćo nisu bili u stanju da izvjetu nikakve dokaze, jasne dokaze za Allahove dine sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada nije preostalo ništa od toga, kada nisu imali jasne dokaze da se suprostavao i dali, šta im je draga brato preostalo i zatim su potegli, potegli su za dokazom nevjernika, za dokazom mušnika, a to je većina. Pa govore, pa ko je na ovoj dali? Taj, taj, taj, pa žele da kaže, to ne mogu se nabrojati na prstima. Hoće da kaže, to je zavio, ti je mali broj ljudi na ovim stvarima, na ovom, na ovom menedu, onda je kaže to, onda je to zabuda. Ali rekao, draga braćo, kada ne prijatelji ove dave, kada oni koji se ne slažu s ovom davom i napadaju ovu davu svjesno ili nesvjesno, imaju oni koji nesvjesno napadaju, draga braćo, u ovu davu, jer još uvijek nisu spoznali pravu istinu. Kada potežu, draga braćo, za ovakvim stvarima, onda kada ne preostane više dokaza, draga braćo. Kada nema dokaze, dokaze da se suprostava ovoj davi, onda potežu za većinom pa govore ko je, pa samo je taj, taj na ovome mogu se nabrati na jednoj ruci i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije dokaz, draga braća, u tome, već je dokaz u haku, dokaz da se u istini, u sveđi istine, a ne da se u broju ljudi, da li će većina ljudi biti ili neće većina ljudi biti, mi vidjeli smo dakle kroz ove ajeti, kroz ove hadise, da je Allahom žele vala sunnet, da većina ljudi bude u zabudu, da većina ljudi bude krene s pravog puta, a da je malo oni koji se pridržavaju koji se predržavaju pravo puta, puta dakle ehli sunneta, puta ehli sunneta ovoj džemata. I ja, dakle, ja kažem, blago onome ko ovom vremenu, draga braćo, oživljava put, oživljava mene da ehli sunneta ovoj džemata. Blago onome koji ovom vremenu oživljava je sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a zato ima im sa Allahom sallu veliku nagrobu za Allaha džele vala, time ko otvaraju ehli sunnetske džemata. Time se otvaraju ehle sunnetske mežide. Mežide u kojima se praktikuje Allahov akida i sunnet Allahov aposlanika sallallahu alaihi wa sallam. Mežide u kojima se duje kala Allah, kala Rasulu. Reko Allah, reko njegov poslanik. A ne mežidi u kojima se tuo, čuje reko taj taj mudrac, reko Platon, reko Aristotel i tako dalje i tako dalje blago onima koji neko otvaraju i odivljavaju ovaj sunnet Allahova poslanika sallallahu alihi wa sallame. Jer to je sunnet draga brata Allahova poslanika sallallahu alihi wa sallame. Jer je on sallallahu alihi wa sallame kada je otišao u Medinu, šta je prvo uradio? Otvorio draga brata Mehdi. I to je normalno bio Mehdi na sunnetu Allahova poslanika sallallahu alihi wa sallame. Jer je poslanik taj koji ga je, koji ga dakle otvorio. Onaj u današnjem vremenu tako postupa, on odivljava sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali pogledajte, draga braćo, vrijeme je tako, tako da su se stvari promijenile. promijenile. Vrijeme je tako upravo našo za gova pisa Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da će dobro postati loše. Da će ljudi ono što je dobro smatrati lošim stvar, kao loša stvar. A ono što je loša stvar smatrati dobro. Takva je situacija danas. Pa ako se otvori ahli sunnetski mesič, ako se drže ahli sunatske hutbe, onda to nije dobro. Onda je to okarakterisavanje nekog cijepanja džemata, kako neki ljudi, dakle, govore. Čovjek odjevio sunat Allahova poslanika, sallallahu alihi wa sallam, i nada se Allahom i zelja vala nagradi, a dođu ljudi i kažu, to nije ispravno. To je opresno sunatu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ono što je dobro, ono što je sunat, nazivaju nekom pogrodnom stvari, bigatom, novotarijom, cijepanjem džemata i tako dalje. A ono što je loše draga braćo, a to je pripajanje novotarima, a ostavljanje svoje braće, to nazivaju dobrim.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 Dakle, to je dokaz za sve stvari, draga breto, preobrazile, preokrenule, da je dobro postalo loše, a da je loše postalo dobro u očima ljudi. Allah, djele, vada, molim da nasačuva od takvog rezonovanja i od takvog shvatanja. A glavni problem, draga breto, glavni problem svega toga jeste što se ljudi ne vraćaju iskreno na Allahovu knjigu i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme da će dakle pobode ili za svojim pracima i prosilima ili pak za većinom ili o pitanju neka druga ili sveća stvari i tako dalje i tako dalje ali ono što nas interesuje draga braćo jeste zadovoljstvo Allaha i zemlja vala i uvijek trebamo imati na ovom hadis poslanika sallallahu alaihi vseleme da ona je zadovolj Allaha i zemlja vala na srnjegu ljudi Allah se dati pa će i ti ljudi biti zadovoljni sa njim Allah će dati, neminovno, nemoj sumnjati, ovo su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ako se ne obišljuju na dunjaluku, ako ti ljudi presele pa nisu bili zadovoljni tobom na dunjaluku, bit će zadovoljni na ahiretu, kada se situacija prenosi onako kako pa jeste, kada nestane koprene i kada bude presudio najmudriji sudija, najpravedniji sudija, tada će ti ljudi biti zadovoljni tobom i govoriti kamo sreću da sam ja krenuo tim putem. Samo sreću da sam ja krenuo tim putem. Ako ne budu na ovom dunjaluku, možda Allah žele vana da, pa je na ovom dunjaluku, ali, ali rekao, ako ne na ovom dunjaluku, znaj zašto bi na ahiretu. Ali kaže ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a onaj ko zadovoli ljude, na srđbu Allaha žele vana, želi da zadovoli ljudima, a Allaha žele vana srđi, Allah će dati pa će se i ti ljudi rasrđiti na njega. Rasrđiti se da vam dakle, kad kad oni se rasrđiti na njega, i onda kada uzmu od njega, ono što im treba, kada dobiju od njega ono što im treba, oni će ga dakle, oni će ga odbaciti, draga brate. Nakon toga kao onu istjedinu krpu koja će dakle istruči kad treba, nakon toga baci će više će dakle ne treba. Kada oni uzmu ono što im dakle treba, kada se zadovolje, nakon toga će dakle biti odbačeno od strane ti, od strane ti kakvi. Pa subhanallah, kada vjeruješ novu taru, on izigra Allaha žele vala, a da ne izigra tebe. Znamo da ne vidi Allah je žele vada, a da neće izigrati sebe, a da neće pronevjeriti sebe, a pronevjeri Allah je žele vada, pronevjeri Allah mu sigur sunat Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a ti si siguran da neće sebe pronevjeriti. Subhanallah, tilke idem sismetum diza, to ne ispravna podjela, to ne ispravno razmišljanje, draga braćo. Zato, draga braćo, povodimo se za dokazima, Allahovom sigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam slijedimo istinu i nemojmo obožavati imena. Nemojmo obožavati imena. Nemoj da se slijepo povodimo za određenim ljudima. Pa onda rekao kada i ti ljudi skrenu zabudu ili pa to griješe da se i mi dalje povodimo za njima. Već kružimo sa istinom ondje, ondje gdje ona bude kružila. I povodimo se za, povodimo se za istinom u tome je spaz. I na ovom dunjaluku, a i na, a i na ahiretu. I na kraju znajte da, da braću da onaj ko bude slijedio istinu, ko bude slijedio hak, neminom je drago, a da se da će biti napadan sa svih strana, neminom je da će doživljavati ezijet, uvrede, maltretiranje i tako dalje, jer je to miraz natjeca Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zato neka se ne obadzire na te stvari, već neka nastavi dalje da radi za Allahom vjeru i sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve dok na tome ili pak ne prekrije, ne dođem da to je ezel, ili pak da Allah je djelevala pomogne, i uzime da se bajrak zastavu sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam a ja molim Allaha jelda vala da nas učine doni koji pomažu Allahovu vjeru koji oživljavali sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vremenima u kojima ljudi zaboravljaju i ostavljaju sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i umjesto njega uvode novotarije molim uzvišnju subhanahu wa ta'ala da nas sačuva iskušenja u vjeri, da nas sačuva iskušenja koje ne možemo podnijeti, molim uzvišnju subhanahu wa ta'ala, da nas utvrsi Allahu ve vjeri, da nas utvrsi na istini, sada se do zadnjeg trenutka, do zadnjeg izvisaja, a da nas sada u tim trenutima utvrsi posljednom riječju, da nas utvrsi šaharetom izgovaranjem šahareta, jer onome kome zadnje riječi budu la ilaha illa Allah, učite, učite u zemlje.